الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Bitähkik, Allahu tebarek we taala sahhara lekum, sahhara, ýagny musahhar etdi, ýagny tähte ihtiýar goýdy, lekum, siz üçin, ýagny tamamy zatlary siz üçin näme ihtiýaryňyzda goýdy. Hawa, mä, ol bir zatlary ki, fissemawati, asmanlarda boldy, we mä, we ol bir zatlary ki, fil ardy, ýerde boldy. Ýagny tamamy asmanlardaky we ýerdäki zatlaryň hemmesini siziň ygtyýaryňyzda goýdy Alla Tagala size musahhar edip goýdy we esbaga ýagny tamamy we kemal etdi kamil etdi tamamyna ýetirdi aleýkum sizlere niamahu nygmatlaryny ýagny size beren nygmatlaryny Alla Tagala kamil etdi zahiratan we batyna zahyr bolan halynda we batyn ýagny zahyry nygmatlary we batyny nygmatlaryny Ýagny görlüp duranlary we görülmän duran nygmatlaryny size kamyl etdi. Ve minennâsi ve adamlardan bir guruh bar. Evvelde bir minennâs diýip gelendir. Adamlary guruhbendi etdi. Bu sada guruhbendi etdi. Bir guruh adamlar bar. Ýagny men ol bir adamlar ýeke ýujadilo jedel etýärler. Fillahi Hudaýyň hakynda. Ýagny Hudaýyň muradyna jetleşýärler. Bigaýry ylmin ylymsyz, özlerinde hiç bir ylym-da ýok, ýöne gelip Hudaýyň mördünde jedel etýärler. Wela huden, bir hedaýatlary-da ýok, wela kitabin munir, olara bir aşkarlap duran, bir açyklap duran bir kitaplary-da ýok, ýöne fakat Hudaýyň mördünde jedel etýärler. Wa iza qile lehum, her haçan şolara aýdylsa, ýaňky adamlara, ittabiu, Peýrawy ediň, yzarlaň, mä, ol bir zady ki, enzelallahu, Allatagala iberdi. Ýagny Allatagalaň iberen kitaby, Allatagalaň iberen pygambary, şuň yzyna düşüň diýip aýdaňda, kalu, olar aýtýarlar, bel nettebi'u, belki biz peýrawy etdik, mä, ol bir zady ki, wejednä, tapdyk biz aleýhi, şoň üstünde, äbä'enä, ata-babalarymyzy. Ýagny biz ata-babamyzyň kefine Ata-babamyzdan gören ýolumyza gitsek, biz o Hudaý bilen, pygamber bilen işimiz ýok diýip şeý diýip aýtýarlar. Awelew kana şeýtanu aýa şu şeýtan şolary çagyr ýaduhum çagyrsadammy? Ýani aýa şeýtan şolary çagyrsadam ila azabis sair bir sair bir dertli azapdan ýaňa şeýtan şolary bir Lowlap duran bir otdan ýaňa şolar çagyrsa-da siz ýene şoň yzyna düşeňizmi, ýene şolaň yzyna düşýärem diýip, Allahu tebarek we taala şeý diýip aýtýar şu iki aýada. Hawa, biz Awwel Sureýe Lokmanda Hazreti Lokmanyň ogluna eden wasiýatlaryndan öwünçäk Allah Tagala bir aýada, on birlenji aýada şeýle aýtdy, Hâzâ halkullâhi. Şu diýdi, birnäçe däne mahlukatlar aýtdy, Alam taraw ýene şoň yzyn tutýar. Ýöne arada Lukman Hakimiň gürrüňini getirdi, Allatagala bize Kurany iberipdir. Bize hidaýat etmeden üçinem bir kitaby pygamber iberipdir. Indi şu hidaýatyň üsti bilen oglanlaňyzy terbiýet ediň diýipdir. Oglanlaňyzy dogry terbiýet etseňiz-ä ýaňky Lukmanyň aýdan ýollary we indi bula imanyny gawy etmeden üçinem bolýar galan gürrüňler. Ogluny dogry terbiýet etmediklere ýene Allatagala täkit etdi olara. Äwwel bir aýtdy, Allah diýdi şu zatlary ýaratdy diýdi, size üçin goýdy diýdi. Siz Hudaýdan başgaň yzyna düşüp meger näme tapjaksyz diýdi, hemme zadyň eýesi Hudaý diýdi. Ozam diýdi oglanlaryňyzy dogry terbiýet ediň diýip Lukmanyň jerýanyny getirdi. Dogry terbiýet edenlere bir täkit. A ýene imanyň güýjüni gitýär. Dogry terbiýe etmedikleri ýamaşgap ýadaweri etýär, ýadyna salýar. Aýa siz görmeýäňizmiki, Allatagala siziň hemme zat ykdyýaryňyz bar, olara ynanmasaňyz ynanmaň. Hä, Allatagala o taýda näçe däne mahlugy aýtdy, men ýaratdym diýdi. Olaň halatlaryny aýtdy, zatlaryny ynanmasaň ynanma. Indi aýa, gözüň bilen görüp duran zadyňa-da ynanmaýaňmy sen? Bar olary görmeýäň diýeli, habaryň ýok diýeli. Gözüň bilen görüp duranda alem tarap aýa görmeýäňemi siz? Hä, gözüň bilen görüp durun ki, şuňa-da ynanmaýaňmy indi? Saňa aýny zatlar aýtýar. Gözüň bilen günde görüp duran zatlaryňy aýtýar. Aýa görmeýäňemi siz? Allatagala asmanlardaky we ýerdäki zatlary ygtyýaryňyzda goýdy. Hop, näme zatlar bular? Allatagala asmanda, ýerde bize nämäni ygtyýarymyzda goýupdyr? Asmanlardaky zatlar diýeni biraz bähsine girsek agyr boljak. Tomuň bahsy turaly Allah Tagala Manzume-i Şamsi diýýär, Kahkşa Rahişi diýýär, näme diýýär? Şu zatlary biz eger yzarlasak içinde, tahkyk etsek, mutalaa etsek, şu ýerden başga, başga-da ýere meňzeş mundan ulukarrak zatlar bar. Milliarda aşynýanak zat bar, ýagny näçe million, näçe milliard şu ýer ýanak zatlar bar. Ýer biz nagat ulukan diýýäk, ýerden çykyp bilemizok häzir. Şu ýerden näçe barabar ulukan zatlar bar daşynda. Gün ba, Aý ba, o daşyndan aýlanyp duran zatlar ba. Ýeriň özi öz daşyndan bir aýlanýar, Günüň daşyndan bir aýlanýar. Aý-da Ýeriň daşyndan aýlanyp dur. Ikisi bile Günüň daşyndan aýlanyp durlar. Şularyň hemmesi asmanlardaky zatlar Allatagala siziň ygtyýaryňyzda goýdy. Näme bolsun bu ygtyýaryňyzda? Ýer öz daşyndan aýlanmaklygy bilen gije-gündiz bolýar. Öz daşyndan ýigrimi dört sagatda bir aýlan geçýär. Ýagny şu Gün bir ýerde du, Ýerde öz daşyna aýlanmaklygy bilen şuňa näme Gün her tarapyna yşygy düşýär aýlanyp durmaklygy bilen. Ýigrimi dört sagatda bir gije-gündiz bolýar. Ýer osam Günüň daşyna aýlanmaklygy bilen pasylla bolýar. Ýagny dört däne paslymyz bar. Ýaz diýek, tomus diýek, güýz diýek, gyş diýek. Şu dörtdäne näme Ýer Günüň daşyna aýlanmaklygy bilen bolýar. Osam seň görýäň meselem ýazyň günde. Ekinler bir mydalynda gögerip çykýarlar. Tomuzyň günde näme ony bişýärsen ekmegi ormaly bolýaň. Güýzüň güni bolýa ýene ekmeli bolýaň. Gyşyň güni bir ýatýa bula. Gyşyň günüň öz bir hasiýetleri bar, tomusyň bir hasiýetleri bar. Tomusyň günde bir miwala çykýa, gyşda çykanak. Gyşda bir miwala çykyp dur, tomusda çykanak. Ýa ýazyň miwasy güýzde çykanak. Bulaň her haýsy her ýurduň-da Öz her paslynda çykýan miwesi şo wagtda seň bedeniňe peýdaly. Hä sen şu wagt şu ýurtda ýaşapsyň, bir hesap et dogry näme miweler çykýar döwrüňde. Ýazyň güni näme miweler çykýan bolsa, şo miwe saňa ýazyň güni peýdasy bar. Güýzüň gününe çenli ýaradylanyk ol. Tomsuň günde näme miwe bolsa, şo miwe saňa tomsuň günde peýdasy bar. Gyşyň güni şeýle. Welek meselem pyrtykaly haçan gelýär? Güýzüň gürrüňi gelýär, gyşa golaý gelýär, gyş girip gelýärka näme diýip, pyrtykar sermahor deýin peýdasy bar. Nar näme haçan gelýär? Nar ol güýzüň awwelräginde gelýär. Näme diýip çün nar bir-ä ýubusat getirýär, içiň gatyk diýýär, bir-de näme, ýaňky ýanak, o-da bir azajyk bir hasiýeti ýaňky sermahordaki dümewlemäň öňüne geçmesi bar. Her gaýsy, ýagny tomusyň güni garpyz geripdi, bu nämede, her gaýsyny pikir edip görseň, şula näme seni Aramly şüre we asaýyş bilen ýaşasyn. Ho, asmanyň gürrüňinden çykaýly, gözümiz bilen görüp duran zatlarymyza baraýly. Ýerdäki zatlar-da siziň ygtyýaryňyzda goýupdy, Allatagala. Ýerdäki tamamy zatlar siziň ygtyýaryňyzda. Näforum, bir adam, bir adam şu wagt gelip-de bir kiçijek bir gamçgany, bir gamçga ýa büre diýeýli hatda, bir kiçijik büre, Şu büräni adam öz ygtyýaryna alyp bilýärmi şu wagt edeýin? Meselem, şuny men öz diýenime etdirjekdir şuňa. Öz ygtyýarymda saklajak şuny. Adam şu büräni öz ygtyýarynda saklap bilmeýär. Büre uçja gitse sen tutup ony eliňde towlamasaň. Ýöne bir düýe, bir fil gelýän näme bir kiçijek oglanjyk çylaýanjyk bir oglan-da gelýär tarapyndan çekýär alyp gitýär yzyna düşürip. Bir sygyr-da bolýar yzyna düşürip alyp barýar şu oglan. Näme bi fargy näme şu olakan zady sen öz ygtyýaryňda saklap otyň şujagaz birejigi öz ygtyýaryňda saklap bileň ha hä bas bi başga ýerden suwutja ha başga ýerde ha muň permany başga ýerde bi ýaňky zatla men öz aklym bilen özüm zerenligim bilen özüm bir maldarlygym bilen özüm bir batyrlygym bilen dä bu zatlar Allatagala bu zatlary ygtyýarymyza goýupdyr. Eger goýmadyk bolsa bu düýäni bi pil beýtse biziňe çybaryp bilmerdik. Hä bu zatlar seň diýeniňi edip gezýär. Saňa süýdin berip dur, saňa goýun bolsa süýdin berip dur, etini berip dur saňa. Men saňa mäläp, gygyryp, saňa kepläp dursa näme etjekdiň? Hä saňa kepläp dursa, hop bu nygmatlary beripdir, heýwanaty beripdir. Heýwanaty bir forma edipdir, Etini iýeňde, süýdüni içeňde bedeniňde hezm bolýar. Eger Allatagala saňa meselem süýdi beripdir, ýöne bedeniň muny hezm edip bilmese. O goýnuň etini iýip bilýäň, ýöne bedeniň hezm edip bilmeýär. Hem mädäňde aýlanmaýar. Ýa garnyň çişirýär. O halatda näme ederdik? Sahhara lekum diýýär. Size musahhar etdi, siziň ygtyýaryňyzda goýdy. Tamamy alem Tamamy alem musahhar. Fakat iki zat öz ygtyýaryna goýulanda. Biri ynsan, biride jyn. Ýagny iki zady Allahu tebaraka we taala öz ygtyýarlarynda goýupdyr. Şu iki zat özleri intihap edip bilýär. Haýsy ýoldan gitjegini özleri saýlap bilýär. Şu möwritde Allahu tebaraka we taala aýtýar. Inna araznal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Tahkyk biz amanaty asmanlara we ýere we daglara berdik. Alyň diýdik, arz etdik, öwrenini goýduk. Alyň şu amanaty diýip. Fe abeýne en ýahmilneha. Olar ony haml etmekden, ony götermekden baş gaçyrdylar, ony etmediler. We eşfakne minha, şondan gorkdular. We hamalahal insan, Ynsan şony göterdi, innehu kana zaluman jahula, ynsan bitähkik bir görgüli bir zatdyr, bir düşünmeýän bir görgüli bir zatdyr diýip Allahu tebaraka taala başga ýerde şeý diýipdir, Bes ynsan Amanat näme amanaty bileýli, amanat diýeni ynsanyň kalby diýipdirler, akly diýipdirler. Allah tagala asmanlara diýipdir, eý asman, sen diýipdir öz ygtyýaryňa goýuljakmy? Menä saňa akyl berip, men saňa akyl berip-de, seni öz ygtyýaryňa goýaýynmy? diýipdir. Asman gorkupdyr, Ýok, eý, bar Hudaý, men başaryn men diýipdir. Ýer aýdypdyr, Eý, ýer, men saňa akyl berjek. Ýöne seni öz ygtyýaryňa goýjak, ertäki gün bir kyýamat bar, hesap-kitap bar diýipdir. Ýer-de, Başaryn men diýipdir. Daglar aýdypdyr, Eý, daglar, men size bir akyl berjek, aklyň bilen hemme zat düşünip başararyn, teklip berjek, kyýamatda hesaba çekjekdirin diýipdir. Başararyn, başarmaýyn diýipdir. Hemmesi gorkupdyr. Ahyrda ynsan, Eý, bar Hudaýym, maňa ber şony diýipdir. Akly ber, kyýamat-da bolsa bolsun, hesap-kitapda bir zat bolar. Ynsan bir görgüli bir zat, şuny boýun alypdyr. Ýogsam, asmanly başarmandyr, gorkujyna boýun almandyr şuny. Ynsan boýun alypdyr şuny. Allatagala o zatlaryň hemmesini getiripdir, ynsanyň aýagynyň eteginde goýupdyr. Ýagny, akly her kim alsa, asmanly eger akly alan bolsa, ynsan-ow, ýer-ow, dag hemmesi asmanyň ygtyýarynda bolardy. Ýöne Allatagala akly kime berdi, bulary-da şoň ygtyýarynda goýdy. Bäs näme etdi? Asmanlary, ýeri, daglary, hemme zady, şu beýik zatlary, şu azamatly zatlary-da Ynsanyň ygtyýarynda goýdy Allah Tagala. Ýagny nämeden şu diýip şular? Näme diýip şu zatlar seň ygtyýaryňda goýupdyr? Şuňa bir pikir etmeli. Edamatynda gürrüň ederik bu üstünde. Näme diýip goýlupdyr şular? Wa asba alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Wa nygmatlaryny zahiri we batini nygmatlary. Zahiri batini diýen näme? Ýarty nygmatlar bar biz gözümiz bilen görüp duruk şony zahir bular. Lahzada ýüz dänesi işleýär. Bu ýüz däne wezipesini bitirenden soňram elam etýär, men wezipem boldy diýýär, ýadady, indi istirahat etmeli, başga bir ýüz däne boýun alýar muny, bir tertip bilende däl. Ýagny Allatagala sende iki däne kulliýe goýupdyr, her gaýsynda million ha sellul bar, şu sellulda gelýär näme etýär, bir ýüz dänesi işläp bolanda elam etýär, men boldum, ýene bir ýüz däne boýun alýar, ýene bir ýüz däne boýun alýar, şeýtdirip, Bir adamyň külýesi duranda, näme diýip durupdyr şo? Bir ýüz däne işini bitiripdir, ýöne elam etmändir beýlekilere. Indi durdy bu külýe. Bir külýe duranda, o bir külýe müňde işini etmädir ýogsa. Bu külýäni aýran bolup. Ozam danyşmentler gelipdirler. Şu külýe ýanak bir däne daşarda burap bejerjek bolupdyrlar. Bir şun ýanak mesjidiň andazasy, mesjidiň mesahaty bir ýerde başarmandyrlar şony. Enesem bir kiçijek kulliýe, seň içiňde goýlupdyr iki dänesi oda. Hesap et, bir däne şu mesjit ýanagyp bir dänesini bejerip başarmandyrlar. Mesjit ýanyp bir mesahatda. Iki däne kulliýäni Allatagala içiňde goýupdyr, özi bir ýumrugyň çelide ýok. Şula gelip dur seň bedeniňde ne kadar işlere dur otyr, bedeniň tesbih edip otyr sen. Ýeksere işläp otyr gije gündiz. Ýaňky millionha sellul içinde işläp otyr. Bir-birini elam etmeli ki men wezipäm boldy indi sen boýun al diýme muň özi bir ajyp zat. Allah Tagala batyny nygmaty berdi. Zahyry nygmatlar näme gözümiz bilen görüp duran zatlarmy döwrekdäkiler. Tamamy nygmatlar biz döwregimizde görüp durk ki muny indi aýtma ehtiýajy-da ýok göze görüp duran zatlary biz muny aýtma ehtiýajy ýok. Elem taraw Ýo, bu görmediýeni Allatagalaň manzury dä. Bizde görüp ýok-a. Biz pend almaly, haştada. Biz musulmanla görýek-a, ýöne bir pend almaly ýerimiz bar, haştada. Biz musulmanla bir kamkar ýeten ýerimiz bar. O-da näme? Älem taraw diýýä Allatagala, görmeýäňizmi diýeni, ýürek bilen görmeýäňizmi diýýä. Ýürek bilen görmez-de barmy beýle? Ýürek bilen görmek diýeni şony düşünmek. Düşünip-de şondan pend almak. Ýagny, sen şu zatlary görüp dur, şu zatlar seň ygtyýaryňda dur, bir pent almaly şundan. Näme pent almaly? Saňa akyl berdi Allatagala. O ýaňky dagyň, daşyň, o zat almadyk akylyny saňa berdi-ha. Şu zatlary seň ygtyýaryňda goýdy. Saňa aýdyp otyr indi, men ygtyýaryňda goýandyryn diýýä. Men goýandyryn ygtyýaryňda diýip dur. Bir zady saňa ýadaweri etjek bolýar. Bir zat ýadyňa saljak bolýar. Şo ýaňky beren akyly bilen indi pikir etmeli biz ustada. O-da näme? Ataň gelýär saňa nygmat berýär. Ha, ataň medrese okuýaň, saňa pul berýär, saňa gerek lawazymy tähririňi alýar, medadyňy alýar, hutýaryňy alýar, gerek zatlaryňy alyp berýär. Ulaly üçin sen iýmitiňi berýär. Seni öýünde saklaýar. Işiň ýok saňa egin-maş aberýär. Näme gerek zadyň bolsa berýär, senden bir intizary-da bar ýöne şuny bermekden. Ha, sen ýöne aý ogul, gel iý, iç, git, bar, Hoş bolýa onýalak zat däl. Senden bir intizar bar stada. Hä, ata seni ulaltdy ertäki gün ýerine janyşym bol diýip. Ertäki gün garry indi elinden tut diýip şonuň üçin ulaltypdyr da seni. Hä, indi bu stada bes bir intizar bar. Indi saňa Alla ta ataň bir azajyk bir nygmat berende senden intizary bolupdy. Alla tagala tamamy alem Asmanda Ýer hemme zady beripdir. Hemme nygmatyny tamamy kemal, zahyr we batyn nygmatyny, tamamy kemal seň ygtyýaryňda goýupdyr, senden bir intizary bolmaly dälmi? He ýani men şuňa bir pikir etmeli dälmi, Allah Tagalaň menden weh, näme intizary batdyka? Men-ä görüpdim, Hudaý maňa beripdir şuny, menden näme intizary batdyka diýip, şuňa pikir etmeli dälmi? Allah Tagalaň bizden intizary şu, Abdi! Seni özümden çürim ýaradandyryn, fela tel'ab, oýnap geçirme. Oýnaklap geçirme sen bu dünýäni. Wagtyňy aleki tarap edip geçirme. Aý men bu gün näme iýerin-ka, näme içerin-ka, nirä giderin-ka, nirde hoş geçer-ka? Oýnap geçirme günüňi. Men seni özümden çürim ýaratdym. Sen bu beren wagtymy aleki boş geçirme. Febihakki aleyk. Haky bar Alla Taala seň üstüňde bir haky bar. Tamamy zatlar seň ygtyýaryňda goýupdyr. Şu imkanatyň hemmesini ygtyýaryňda goýupdyr. Bir haky bar seň boýnuňda. Seň boýnuňdäki bolan hakyma gasam, La teteşagal Sen meşgul bolma bima zamintuhu lek Senden çürim zamin bolan zadym bilen meşgul bolma, men boýun aldym saňa nygmaty. Iýmitiňi boýun aldym. Oglanlaňyzy öldürmäň diýýär Allah Tagala bir ýerde. Hä, garyplykdan gorkup, oglanyň öňüne geçip, oglany öldürip, ony segt edip beýtdirmäň diýýär Allah Tagala. Nygmatyny men berýän, ryzkyny men berýän diýýär. Ä, siziň ryzkyňyzy men boýun aldym, diýýär. Bokurdagy deşen ryzky berer dämi? Men size boýun aldym ryzkyňyzy, diýýär. Men boýun alan zadyma meşgul bolup, ä, fe, lä teteşagal bimä zamintuhu leke ammä feraztuhu aleýk. Sen men çürim zamin bolup, boýun alan zadyma meşgul bolup, seň boýnuňa farz edip goýan zadyňdan meşgul bolup gidäma. Ondan bihabar galama. Dünýäni, ryzky, berdi tamam et, hemme zady kamyl berdi. Nakys ba? Ha, nakysyda gürrüň ederik. Näme diýip bir nakys ba, kemçilik ba ki onda? Tamamy nygmatlar berdim saňa, ryzkyňy-da boýun aldym, Meň boýun alan zadymy meşgul bolup, Meň farz eden zadymdan galama. Muny ýadymyzda saklaýlyň. Hop bir gynçylyk, bir garypçylykla, bir ýeter-ýetmezlikle, bula näme? Nygmaty kamyl diýek egin-başymyz diýseň bir dogry jensi ýok. Ýa işim ýok başy iýip içýän zatlamyz tamam şimiýaýy bir derde degenap, bizi öldürjek bolup bäle. Bi näme osam? Aňyrdan gat boldumy? Dünýä gelmelidik getiripdi Allatagala, dünýä gelmek bir gowy zat. Dünýä getirdi bizi. Hä bize iýmek, içmek hemme zady berdi ygtyýarymyzda goýdy, ýeri ygtyýarymyzda goýdy, güni, aýy hemme zady ygtyýarymyzda goýdy. Bes bu kemçilik özümizden. Ýagny Allah Tagala bize beren zadynda kemçilik ýok. Bize hemme zady beripdir. Bärde bir manyly bar. Bärde bir manyly bar. Şu manyly näme indi? Ýarty adamla ba şu terbiýete muhim terbiýete gerek zat aşy. Şu wagt ýarty adamla ba jins satanlarynda iň bärki jinsini bahaly gyýmat bilen saňa satyp dur. Hä çini jins saňa gaplanyp durda näme çini jins sen näme? Bir deri degen zat däl ki. Çini jins berlip durda saňa. Hawa sen içinde bir zadyny kemerdipdirle saňa arzan düşüp durda ýogsam näme gowy hemme zat tekmil bolsa baha düşýär saňa. Hä sen aňyrdan bir zadyň kem gelýä hudaý kem bereni hak. Hudaý goýupdyr hemme zat yhtyýarly kemkary bärde bolupdy. Adamlaň öz arasynda bolupdy. Ädim bir mal alýaň bazardan dogry çykmaýa. Allah Tagala dogry ýaradypdyr ki. Ho ýöne näme edilipdir o? Ýaňky aradäki dellal da aýrapdyr. Dellal baýys bolupdyr şeýle gelsin. Hop ýaňky dellal kim indi? Ýaňky tajyr parça satýan kim? He ýaňky şo naharyň nabatda gazaýy zatlary satýan kim? Aý eşitjek meselem kärhana kolbas sazy näme edilipdir falan ýerde eşek öldürýämiş bu ot tutulypdyrda şular kim şu adamlar şu adamlar bizden öňünçäki döwüräň terbiýet eden adamlar dämi şular ýani biziň elimizde terbiýet tapan adamlar dämi şu adamyň elinde terbiýet tapypdyrda şular terbiýesi dogry bolmandyr, bu gün beýleki güne gerefdar bolupdyr. Bu gün hyýanata gerefdar bolupdyr. Biz-de eger şu oglanlary dogry terbiýet etmesek, ertäki gün şu oglanlar şolardan-da beterräk bolýar. Şol Pygamber Aleyhisselamyň sözi gitdiginçe şer köpeler, gitdiginçe beterlär diýen. Biz eger şu indiki nesli, şu elimizdäki amanat oglanlary dogry terbiýet etmesek, ertäki gün bu oglanlar onuň etdiýen hyýanatynyň näçe beraberini etjekler şular. Näme terbiýet harap. Hop. Allah Tagala otap bak diýdi hatyn. Gel indi ýüregiň bilen bir pikir et diýdi. Pikir edeýle. Oglan dogry ses öýtmän aýtdy. Indi bir oturyp pikir edeýle şuň üstüne. Hop näme etmeli? Saňa nygmatlaryny goýupdyr. Tamam nygmatlary beripdir. Kamyl halatda beripdir. Hop bir nygmatyny saňa nagys bermändir. Äwwela biz şuny kamyl aljak bolsak, indi dogry oglany terbiýe etmeli. Ondan soňram kamyl alamyzda soňram Allah Tagala bizden näme isledi? Eý bendem, saňa boýun alan zadyma meşgul bolup, meň farz eden zadymdan galma. Fikret. Näme aýdyp otyr? Ama halaqtul jinne wal insa illa liyabudun. Men jyny we ynsany halk etmedim, ýaratmadym, meger, Meni tanysyl-la diýip ýaratdym diýýär Allatagala. Tanymaň yzynda gezdikmi? Ýa fakat gaýgymyz üçin näme iýeýin, şu gün näme içeýin, nirde selfi çekeýin, näme egin-baş geýeýin, haýsy bir toýa gideýin, haýsy jeňňele gideýin, nirde maňa hoş geçer, şu zatla boldum pikrimde. Ýa biz gaýygymyz oýnamak boldumyky? Allatagala Fela tel'ab diýdi bize. Oýnamaň diýdi. Oýnap geçirmäň. Her zadyň öz jaýy bardyr, wagty bardyr. Günüňi oýnap geçirme. Günüňi sen men bu gün näme pul çykararynka, men hanybadama näme bererinka, mum bilen geçirme. Hudaýyňa wagt goý. Güne bäş wagt namaz goýupdyr-da biziň başymyz bäş wagt namaz bar. Ýigrimi dört sagat saňa gün beripdir. Ýigrimi dört sagadyň içinde gyşyň günleri güni küle, gijesi uzak, tomuzyň günleri güni uzyn, gijesi küle. Saňa şulary beripdir Allatagala. Tomusyň gün işle näçe işleseň. Ýöne ybadetiňden gurt işleme. Näme diýip? Menä musulmanyň etegady şü, hemme zat şu dünýäde. Men bu dünýäni bir maşyn ýanak görýän. Men bu dünýäni bir bagyň kolgasy görýän. Maňa hedef möhüm. Hedefiňe ýet diýip goýupdyr senden şu Alla Taala. Şu maşyny tamam imkanaty bilen sen ygtyýaňda goýupdyr. Tamam sistem kuler Buhari hemme zat goýupdyr içinde. Nämeden çürim? Hedefiňe ýet diýipdir. Asaýyş, aramyş we hedefiňe ýet diýipdir. Hiç gaýgyň bolmasyn diýipdir, maşyn bir ýeri harap bolar, maşynyň bir yşygy söner bir ýerde, näme eder, ýok o zatlary gaýgy etme sen. Allatagala saňa hemme zadyňy dogruja edip goýupdyr. Sen hedefe ýetmä pikir et. O hedefiň näme, hedefiň ahyret, beheşt. Allatagala saňa o taýdan mundan ola karyrak nygmat goýupdyr. Müfessirleň biri aýtýandy. Allatagalaň zahiri batyny nygmatlar diýendi. Zahiri ile biz şu wagt gözümiz bilen görüp duran zatlarymyz. Batyny näme? Batyny häzir gözümiz bilen görmedik nygmatlarymyz, indi öwdäki boljak nygmatlar. Hep bu dünýäde öwmüzde geljek nygmatlar batyny we kyýamatda Allatagalaň bir behişt diýen bir nygmaty bar. Tamamy nygmatlaryň hemmesinden üstünde şo nygmat Allatagalaň iň olakan batyny nygmatdyr. Şo häzir görlen ak ony. Hemmäňize Allatagala nesip etsin. Şo behiştden çürim, şo hedefden çürim. Hem maşynyň luks. Maşynyň hemme zat tekmil. Sen maşynyňdan gaýgyň bolmasyn. Men bir ýerde harap bolup çölle goýar diýen gürrüň ýok bu maşynyň. Burada bir Ýa-da Pride Taycan näme? Maşynyň ahyryn sistemdir. Şu ahyryn sistem maşyn bilen sagat sen näme etmeli? Dogruja ranende gi etmeli, ýoldan çykmaly, hedefiňe hedefiňe maksadyňa ýetmeli. Ýani bizden çürim Allah Tagala tamam edip goýdum diýipdir. Kamyl edip goýdum diýipdir. Indi mundan bir olakan bir saňa Delil näme gerek? Ýagny sen şu dünýäni gaýgytmer ýanak bir delil näme gerek? Şundan olakan näme delilimiz bar bu Kurandan olakan delilimiz ýok ki biziň. Kuran aýdyp otyr Allahyň kelamy diýek şu Kurany biz. Bärde bir ynsanyň ýazan zat däl. Allahyň şu alemi ýaradan Hudaý saňa aýdyp otyr eý bendäm gorkma şundan sen. Şu seni hedefiňe ýetirer. Aý Hudaý, şu alemiň diýip Hudaýy boljakmy diýip tasadufy gelipdir bu zatlar hemmesi. Aý ýöne bir bir zat bolupdyrda diýip hotpohot diýip. Aý bir hotpohot bolýan zat barmy? Şu dünýäde bir zady kökezem bize hotpohot bolýan bolsun. Ha birje zat kökezsene hotpohot öz bolýan bolsun şu. Sen iň bärki zat, sen iň bärki zat. Häzir özüňe bir öý bejerjek bol. Bir ussa gerek ahyry şoňa. Hä sen bir däne işiň ýok bir ketek bejerjek bolsaňa bir ussa gerek şoňa. Sen maturyň bejerjek bolsaň ussa gerek şoňa. Haýsy bir zada ussa gerekkä? Haýsy bir zady bejerýän gerek ýaşdada? Şu dünýäde bir köketsinler bize bir zady getirsinler nemune hä şu hotpohot bolýa diýsinler. Bedewiniňki hiç bir deskary bolsun hotpohot özi bolsun bir imkany Ýok zat, bir gaýrymumkin zat-da şi. Bir mumkin, bir azajyk imkany bolsa biz-de kabul ederdik ahym. Hotda-hot bir bolmajak zat. Sen bir akyl, ylym, bir kitap, bir delil, bir zat gerek ahym. Sen aýtýan kepiň baý bir akyl bilen jur çykmaly-la. Ýöne pagat diýýär, huş alemiň hudaýy boljak. A hudaýy bolsa diýýär, ony kim ýaradypdyr diýýär. O hudaýyň özi ýaratýan-aý diýip otyr. Hut-aý! Parsy dilinde Hudaý diýeni Ymam Fahr Razy aýtdy, Matalib Aly diýen kitabynda Hudaý diýeni Hod Aý diýdigi diýýär. Hod Aý diýeni näme? Ýagny özi wujuda, wujudy ba diýdigi. Başga bir zat wujuda getirenok diýip aýtdygy diýýär. Ýa türkmen dilinde diýýär, Taňry diýýär şu manada diýýär. Özi wujudy ba. Başga bir zat ony wujuda getirenok. Ýa arap dilinde Wajibul wujud Allah diýýär. Näme özi wujudy bar. Başga bir zat ony wujuda getirenok. Allah Tagalany başga ýaradan ýok. Hop şu näme diýip bäs edip oty. Ylmy ýok şu adamyň. Ylmy ýok. Azajyk oturyp bäs etseň başgaçygy. Indi yzyndan nirä gitjegini bilmeýär. Aý ahyrynda kim götürdide men diýen muny kän bir mutalaýam ýok diýýä. Men ustadymdan soramaly. Ustadyň götüren o seni niýe ýeňer diýýä. Osaň ustady bilen bäs etjek ustad aý meň wagtym ýok nämem ýok sow ýesen şeýdip. O men diýe haryjy danşmentde jogap beripdir ahym muňa diýip. Şo haryjy danşmentde getirýäň sen ýene şo şo gürrüňde şo aslyn bir ylym ýokda. Ylym diýeni men tezahür etmek dä men bilýän syramak dä ylym diýen näme? Ylym diýeni bir zady bir forum bilmek ki, bir delil bilen men şony sabyt edip bileýin. Ertäki gün menden soralanda üstünde durmaýyn sabyt edip bileýin şony. Şu halatda men bilýän şony. Ýogsam bilmeýän. Men ýöne ondan mundan eşdenim bilen muňa jogap bermekligim ulakam bir yştyba. Bu adamla ylymlar ýok. Bir hidaýatda da däl, gumra adamlar. Ýani dogry adamla ylmy ba adam Hedayatda bolan adam, Kuranyň, Sünnetiň yzyna düşen adam Hudaýyň muradynda bahs etse muňky dogry. Jedeliň iki jüresi bar. Bir jedel bar, Jadilhum billezî huve ahsen. Şolar bilen bahs et iň gowy halaty bilen. Gowy suratda bahs et, bahs etme gowy. Bahs etýäň sen iki däne adam bahs etýä nämeden çürim? Her gaýsy bir gürrüň aýtýa, ikisi bir hakygaty ýetmeden çürim. Iki däne ýüpi biri-birine işeňde tanap bolýar, gaýym bolýar. Iki däne adam gelip, näzerlerini biri-biriben işse, bu gaýym bir zat bolýar, haky ýetýärler. Ýöne bir adam haçan jedel dogurda, her haçan ylymsyz bolsa, her haçan gelip bir hedaýatda bolman gumrah adam, her haçan bir Kurana, sünnete bir zada istinad etmän gelip-de bäs etse, bu adam ýaňky adam bolup çykýar. Bir zat dikkat etmeli. Men özüm ýaly gafurlara, mollalara aýtýan kitabyny. Jowan oglanlarda ba, olara da aýtýan. Ýöne men ahuna aýdamda soňam jowanly öz hesabyny öz çekdim. Bir adam damullasynyň eşitip, ustadyndan eşitip, ýan işim ýok. Bir ýerden bir mejelladan bir zatdan okyp, bir zadyň üstünde bäs etme haky ýok. Bir adam gelip bir meseläni üstünden kamyl bir musallat bolup, tamam taraflaryny bilmäni, tamamy delilleri bilmäni oň üstünde bäs etse, dini ýykmaň yzyna gidip ýören adam bolar. Ýagny özüm äwwel kän şu yştyba gereftar bolan zadam. Bir meseläni hemme janeplerini, hemme taraflaryny bilmäni men gelip bäs etsem, dini ýykjak bolýan men. Näme diýip, men nagys elim bilen Gelin bir nazarýa aýtyn öz ýanymdan. Şu nazarýany görmeýän aýa meň usulym bilen etigatlam bilen jur çykýamy çykmaýamy? Aýa bir haky sabyt edip bilýämi edip bilmeýämi şe? Pagat men jedeliň yzyndamy? Pagat öz kefim ýörütmäň yzyndamu? He? Aýa şuň yzyndamu? Imam Gazaly aýtýar, Bir jahyl bilen bäs etdim ýykyldym diýýär. Imam Gazalyň aýtýan kefi. Bir jahyl bilen bäs etdim ýykdy men diýýär. Alym bilen bahs etdim, alymy men ýykdym diýýär. Näforum? Alym adam bilýär. Bilýän adam haky aýdanda kabul etýär. Jahyl adam bilmeýär. Bilmeýänligini-de bilmeýär. Jähli murakkep diýýär. Bilenok, bilmeýänligini-de bilenok, özüne hakmy kadyk gezýär hemişe. Ol adam hiç wagtda ýykyp bolmaýar. O hemişe şoňky dogry bolup gezýär. Ençemänike biz görýä kän şunýalak bir kitap ýazyp ýa işim ýok bir menbere çykyp wagyz berip gezip ýörelle ba kefi kepleýele awwelindende men her jure bolsa ba her kim bilen bäs etjek diýip gezýele hedefleri näme fagat meň kefim dogry menden başgaň kefi dogry bolmaz diýip şeýdip gezýele ýagny şu şerigatyň içinde etikadyýat bolsa dogry Etigadyýat bolsa gürrüňimiz ýok. Etigadyýat bolsa faqat bir zat dogry, başgasy dogry däl etigatda. Ýöne bir mustahabyň üstünde bäs edip gelýän näme etýär? Faqat meňki dogry, seňki hiç diýýär. Mustahap diýeni näme? Mustahap diýeni sen şu işi etseň sogaby bar, etmeseň günäsi-de ýok. Mustahap diýen şey. Ýagny sen şu şuny et, şuny etme fark etmeýär. Bir az sogap alýaň şol işi etseň. Indi meňki dogry, seňki galat gerekýär ki bir tada. Ikisi-de dogry şol. Ýa işim ýok kän bir ihtilafly meseleler namaza eşar etme näjere. Ol namaza eşar etseň sogaby bar etmeseň günäsi ýok. Bir açyjak gürrüň şu. Ýa bir mustahabbatyň üstünde bäs etýele kim bäs etýä şuny ýaňky bilmeýän adam. Her kim görseňiz Parh etmeýär. Şe men boleýin, şe başga kişi bolsun, her kim bolsun. Her kimi görseňiz, bir şinýalak meselele piş pawkdady, bir işim ýok, bärdäki bir adap, mustahabba, çyla kiýsem bir etigadyňa zyýany ýok, bir şerigatda seni bir jähenneme saljak bolup duran zat däl. Şulaň üstünde oturyp bäs edip, meňki dogry, oňky dogry däl diýse, şu adam dogry däl şu. Dogry däl şu adam. Näme diýip, ylmy ýok, düşünmändir şu derdine. Hä, indi bi ulamalan gürrüň-hä. O bärdäp gezip ýören garaçylar ki, sen müşrik bolduň, sen kafir bolduň, sen näme bolduň diýip, muň üstünde biri-biri bilen bäs edip böle bir kamadyň üstünde gelip pyçaklaşyp böle, hä, bir kamady, kamat diýlende sen kamat diýmeli-hä diýip pyçaklaşýan adamla, ola ol bir adamla, selefler ol bir adamla, bilen arkalar ol bir adamla ki, Medinede, Medinäň azançysyny azan dileginçe salawat aýtýaň diýip öldüren adamlaň yzlary şular. Medinede bir azançy gelýär, azandan öňinçä salawat aýtýar. Kyrk ýyllap azan çekip, azandan öňinçä salawat aýdyp ýören bir adam, Sen muşrik bolduň diýip, şoň kellesini kesip öldürýärler. Bu adamlar ýeke bir kamadyň üstünde şu dawany etýärler. Olar şolaň yzy. Şeýtanyň serbazlary. Kafirlaň serbazlary. Biziň aramyzda goýlan bular nufuzylar. Ýagny biz agzala bolaýyl diýip goýlan zatlar bular. Sen bi sünnet, bi eje-atadan, aňyrdan ata-baba gelýän ýoldan taglyt etmek bi dogry hal. Näme diýip dogry? Şonuň yzy, arkasy bir ýere daýanýar. Arkasynda bir ylym bar. Bir hidaýat bar, bir garaňkylyk bilen gümrahy bilen däl. Bir kitap bar. Bir ulamaly bar, mujtehitleri bar. Kufe diýen ýerde ýaşapdyrlar. Kufe diýeni ylmyň ojagy. Näjili ylmyň ojagy? Sahabalaň iň alymy alty nefer. Alty nefer sahabalaň alymy şu iki däne alty neferiň ylmy-da iki neferde üýşdi diýýär. O iki nefer kim? Hazrat Abdullah ibn Mesud bilen Hazrat Ali radiyallahu taala anhuma. Şu iki däne sahaba tamamy sahabalaň ylymlary şu iki sahabada üýşýär. Şu iki sahaba nirde ýaşapdyr? Kufede ýaşapdyrlar. Abdullah ibn Masud diýen adamlary Pyýamber Islamyň öýünde ulalan adam. Hazrat Umar dagdan ne unça iman getiren adam. Ylmy beterken Hazrat Ali ki özi hem maňa tanýaňyz. Hazrat Ali Pyýamber Islam ana Madinatul ilm wa Ali babu haditdir. Men ylmyň şähri Ali de gafyf diýipdir Pyýamber Islam Hazrat Ali. Hä, şu iki däne şahsyýetde üýşje sahabalaň ylmy, şu ikisi-de Kufede ýaşaýala, Kufede-de bulardan Hazreti Ymamy Agzam razyýallahu taala anho ýetýä ylym. Hazreti Ymamy Agzamyň ylmy şu iki däne ulakan sahabadan gelip dur. Ymamy Agzamyň şägirtleri aýtýa namazdan azandan soňam kamat diýmeli diýýä. Näme diýip diýýäler, hop bir Şo wagtda meşgulyýet köpelipdir dünýä we goý diýmeli diýipdirler. Aňyrsynda bir ylym bar, bir hidaýat bar, bir kitaba daýanýar. Munuň yzyna düşýärdi. Bu taýda bize gelip müşrikler hakynda inen aýalar okyp bilmeýärler. Müşrikler aýdypdyr, biz ata-babamyz näme diýen bolsa şoň yzyna gelýäk, olar butperestler hakynda aýdypdyr. Olar bir ylym ýok yzynda, hidaýat kitap ýok. Allatagala her ýerde ata-babamyň yzyna düşýän diýen bolsa muşryklaň hakynda her aýy inem bolsun yzyny gözläň Aýaşy Mowletde bir kitabyňyz barmy diýip soraýar. Bir ylmyňyz barmy şunda diýip soraýandyr yzyndan. Ylym bolsa kitap bolsa ataňdan taglyt et. Ata-babaňdan taglyt et. Indiki aýaty Wa iza qila lahum ýaňky indi gumrah adamlaryň gürrüňi şeýle. Ýaňky adamlar ýeke ylymsyz, hedaýatsyz, kitapsyz Hudaýyň hakynda jedel etýärdi, indi şularyň gürrüňi, biziň gürrüňimiz däbi. Wa iza qila lahum her haçan şu adamlara aýdylsa, ittabiu ma anzalallah, Allah Tagalaň indiren kitabynyň yzyna düşäňda, näme boljak siz şuň yzyna düşüň hedaýat bolýaňyz diýip aýdylanda, kalu bel nattabiu ma wajadna aleýhi abaana. Aý biz ata-babamyzdan tapan ýolumyz bar, biz terbiýe et bolan ýolumyz bar, biz şo. Bize şo bolar diýýär, şoň yzyna düşer, şo Safi bize diýip, şeý diýip aýt diýýär bular. Şu wagt diýeň sen, Aý jan dogan, hejabyňy sakla-da. Aýýo, men diýe, pärheňgimiz şyrahym diýe, biz eje-atamyz şeýdip urardyk. Aý toýuňda jan eko goýma diýýär, biz jamämiz şeýle-de diýýär. Biziň külli jamämiz şeý, aý biz aňyrdan gelýä-de şeý. Ýa aýtjaň meselem sen bir Biderek halaf gezme, dogry gez-a, haram mal iýme, reba iýme, aýýom men aňyrdan gelýän datdaşy. Çadyryň hakynda, çadyry men kän ýerde agzaýan şat agzaýyn. Çadyr biziň mezhebimizde gürrüň edilen zat şi. Bir möhüm meseleleriň biri şi. Çadyr biziň mezhebimizde gürrüň edilen zat. Bir wahabi-pehawiň gürrüňi däl. Açyjak gürrüň bilen. Biziň mezhebimizde, biziň tamamy kitaplarymyzda gürrüň etdi, üç günden edaby tutulmaly däl, şu ýas tutulmaly däl. Aýat alsaň al. Ştaýyn dykgat edeýliň, ýartylar biz ýas tutmaly däl diýemizde, aý, o, ahun wahabi bolupdyr, näme bolupdyr, ýok. Ýas tutmaly däl. Üç günden edaby ýas tutmaga hakyň ýok. Gelsin Kuran okysyn aýadyň al hiç işgäl ýok aýat barýa ki sen ahyry kyýamata çenlin aýat al otur hiç muşkil ýok ölä barýa aýat ýasy üç günde nezafa tutma hakyň ýok diýipdir pygamber aleyhisselam ejaza bermändir üç günde nezafany biz indi näme diýip ştady aý meň ata baba gelýän ýedi gün ýedi gün men şuny ýok bi bolmady bi ýaňky kitaba daýanmaýar indi şaýat men kän adamyň gözünden gassam şikefiň üstünde. Bärde bilmeýän bir desneweçde bir ata han masalan. Şuny dikkat edeýdiň. Ata-babaň yzyna düşmeli diýeni hemme zatda da. Aý, bagşy näme meň ata-babam ferhengi ýok bu bagşy sen şerigatyňa tabyg bolsun ferhengiň. Ferheng dine tabyg bolmaly. Biz eger din ferhenge tabyg bolmaly diýsek onda Atatürküňkiler bilen näme fargymyz bar? Atatürk dagy gygyrdyla gelip Ýok, biz diýdiler, türk diýdiler, türkler baýat hemme milletden ýokar diýdiler. Meger-de hemme milletden ganyň reňgimi, ganyň goýurakmy olardan. Sen hem maň aňyrsa Hazreti Adama barmaýam. Hazreti Adamdan bärde seň ganyňda näme üýtgeşik zat bar bolupdyr ki, sen hemmesinden ýokary bol. Bi ferhenk diýeni dine taby bolaň wagty sen eje adamyňa ýüzüňi tutmaýla. Dinine taby bolsaň, diniň yzynda gezdirler. Dini sen oň yzyna dakan wagtyňda sen ýaňky Atatürküň gomrahyzyna gereftar bolýaň. Mutasyfana şu wagtda görüpdik, şola nagat zyýan urkupdy şol adamlar. Ahyrky gürrüňi şi, Awalaw kana şeýtanu yed'uhum ila azabis sa'ir. Ata-babasyny şaýat şeýtan gomrah edendir. Şaýat şeýtan bir ýalňyş ýola äkidendir. Sen ata-babaň mäsum diýip bilmeýäň, ataň pygambar däldir. Pygambar mäsum. Pygambarlardan başga kişi mäsum däl biziň etigadymyzda. Pygambar diýilen şahsdan başga kişi her pygambar bolsun. Pygambarlardan başga kişi mäsum däl. Her bir adam hata edip bilýär, ataň ahun bolsun, işan bolsun. Hata edip bilýär, pygambar däl. Her kim bolsun. Şuny dikkat edeýliň, şeýtan gümrah eden bolsa-da ataň yzyna düşjekmi? Şeýtan ataň oda garşyny alyp barýar, sen yzyna düşüp gitjekmişiň. Sen bilip dursaň gitmegin hiç wagt, akylly adam oda garşyn gidip görmez. Men atam oda barýar, men indi gideýin hiç kim bu jesaret häzir hiç kimde dörän däldir. Ýa kyýamat gelende ejesini, atasyny, oglanyny, guşagyny hemme zadyny satjak bolýar, fakat özüni nejat berjek bolýar otdan. Sen indi ataň yzyna düşüp oda gitjek bolsaň. Ýok, bi hedaýat etdilen ýolda eje-ataň yzyna düş. Gumrahyýa çekjek bolsa Allatagala äwwel-le aýtdy saňa, Sen nide men mun başar men nide şeýtde sow diýdi. Allahu tebarek we taala biziň hemmämize towfik bersin. Şu eşden zatlarymyzy gowy düşünip Allah tagalaň goýan nygmatlarynyň üstünde bir fikir edip oýlanyp we Allah tagalaň bize goýan dessurlaryna amel etmekde. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Nebere bir alham çykyp Allah'a emanet olun.